بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma ba ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin wannan muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat littafin ya abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimuhullahu ta'ala makon da ya gabata idan ba a manta ba mun aji karatu a ƙarshen babi na 305 a ƙarshen hadisi na 734 da haka a yau da yarda ubangiji za mu ci gaba a farkon babi na 306 babul giba babin da zai magana a kan giba a hadisi na 735 mala ya ce babul gibati wa ƙaunin lahi azza wa jalla wala ya ga tabba dukun ba'ada imam al-bukhari ya ce wannan babin zai karantar da mu giba da kuma fadar Allah mai girma da ɗaukaka wala ya tabba dukun ba a kada sashen ku ya gibar sashi Allah ya hana to me yake nufi da giba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fassara giba da cewa shine zikirka kaka bima ya karahu ka ambaci dan uwanka musulmi bima ya karahu da abin da baya su. baya son ambace shi da shi ko da kowannan abin gaskiya ne a kan shi amma baya so to idan ka ambace shi da wannan to wannan ya ce giba to musulunci ya hana wannan musamman kuma ya zamanto shi wanda ka ambata din baya wurin da kake ambatan shi din to nan ya zama giba ko kuma mu ce gulma manzo Allah ya ce idan kawo abinda ka faɗa ma baya da shi ƙarya kai masa to wannan kuma shine al shine ƙarya da haka za mu ji a wannan babin matsayin giba a musulunci sannan kuma mu ji ma'anar wannan aya wadda malam ya kawo ya buɗe wannan babi da ita hadisin farko a babin malam ya ce haddasa muhammad ibn yusuf kala haddasa nadru kala haddasa na abul awana abdulaziz ibn rabi albahili kala haddasa na abu zubair muhammad an jabir ibn abdullahi kala kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ata ala kabarai ne yu'azzabu sahibuhuma faƙala innahuma la yu'azzaban fi kabirin wa bala amma ahduhuma fakana yagtabun nasa wa amma al-akharu fakana la yata'adha min al fada fada'a bi jaridatin radabatin aw bi jaridataini fakasarahuma sun ma'amara bi kulli kisratin fagorisar alaƙabarin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma innahu sayu hawwanu min azabihi ma ma kana tara ɗabataini aulam taibasa wannan hadisin kamar yadda muka ji a isnadinsa ya fito daga hanyar jabir dan abdullahi shi ne sahabin hadisi jabiru yake ba mu labarin cewa allah ya kara masa yarda kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana mun kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fata ala kabarai ne sai muka zo wuce waɗansu ƙaburbura guda biyu yu'azzabu sahibahuma waɗannan ƙaburburan guda biyu ana wa ma'abotansu azaba ma'ana waɗanda ke cikin ƙabarin ana yi musu azaba ya aka yi su jabiru suka san ana musu azaba manzan Allah ne ya gaya musu ya ce kun ga masu wannan ƙabarin guda biyu azaba ake musu kama yadda ya zo a wata ruwaya mun gane A ce ana musu azaba faƙali sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahuma la ni fi kabir lalle yadda al'amari yake ana yi musu azaba fi kabirin akan wani laifi wanda baya da girman bari ne fi kabirin baya da girman bari mun gane ba laifi ne wanda yake mai girma ba yana nufin fi kabirin a cikin alaifi wanda yake babba abinda yake nufi kamar yadda ya zo a littafin annihayatu ai laysa fi amrin kana yakburu alaihima wa yashaqu lau law araduhu ba wani al'amari ba ne ba wanda yake mai girman yi ko bari mun gane ma'ana abu laifi ne wanda yake yana da sauƙi a ce mutum bai yi shi ba shi ne na yi la ne fi kabiri ana musu azaba a cikin wani al'amari wanda yake ko kuma fi kabirin wanda yake da girma a wajensu yake da wahala wajen aikata shi mun gane lau a raduhu inda sun yi nufin aikata shi la'anahu fi nafsihi gairu kabirin wa fala ya yakunu kabiran wa ni yu'adhabani kun ga ya cewa innahuma la ni? su dinnan ba ana musu azaba ba ne ba fi kabirin a cikin wani laifi wanda yake babba ma'ana babban wajen barin shi kowa zai iya barinsa in sun yi niyya za su iya bari shi ne abinda manzan Allah ya ke nufi mun fahimta ya ce wa bala amma ahduhuma fakana tabun nasa manzala ce to kun ga ɗaya daga cikinsu shi ya kasance tabun nas yana gulmar mutane yana giba da mutane Shi ne muhallin shahid yaktabun nas ay algiba yana ba mutane giba me giba shine abinda muka yi bayani ko zikiruka zikiruka akaka bima fihi min khalqihi bima yakrahu ka ambaci dan uwanka dangane da wani abu wanda wannan abun yana da shi gaskiya ne game da shi amma baya so dai a jingina masa wannan abu yan kawo baya da shi to wannan buhutan ne kamar yadda muka yi bayani to shi ne laifinsa shi gulman mutane yake duk inda ya zauna zai ce wane yana kaza kowa ne ya yi kaza kowa na kaza wa ammal akhar ɗayan shi kuma fakana la ya ta'adda min albau shi kuma ya kasance baya tsarkakuwa min ne daga fitsarinsa mun gane baya tsarkakuwa daga fitsarinsa idan ya ji ya yi fitsari to bai tsawa ya tsarki da kyau a wata ruwa aka ce la statiru min baulihi baya tsarkake kansa daga ainihin fitsarinsa to waɗannan su ne laifuffuka to kun ga wanne ne ke da wahalar bari wannan gulma da mutane da kaga ba za ka bari kai shigo ka faɗi kowa wannan kuma an kayi fitsari ka tsaya ga cewa ka ke jikinka a bi jaridatin raɗabatin au bi ni fa kasarahuma nan take sai manzon Allah ya ce to a kawo masa jarida shine reshen iccen dabino ce a kawo masa guda ɗaya daya yi ni ko kuma guda biyu a wata ruwaya mun gane sai a kawo masa da aka kawo masa sun ma'amara bi kulli kisratin sai manzo Allah ce to a dauki kowane guda daya a faka sarahuma sai ya tsaga shi biyu kamar rashin dabino ne haka to sai ya tsaga shi haka ta tsaye mun gane to sai ce kowane yanki na tsagen rashin dabinan nan a je a kafe shi akan kabari guda sun mamara bi kulle kisratin fagurisar ala kabarin sai aka je gaban kowane kabari sai aka kafe guda mun gane faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya ce amma a aba innahu sayuhawwanu min azabihima ya ce lalle yadda al'amari yake su biyun nan za a sassabta musu azabar da ake musu makanata ta raɗubatai ne ma damar dai wannan icce ko wannan reshen dabino yana nan ɗanyensa bai bushe ba awalam ya yi basa ko ce ma damar dai ba su bushe ba inda suna nan ɗanyu to za a sassabta musu azaba ba za a yi musu azaba ba munzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa musu Allah cewa a sassabta musu azaba mun gane zuwa lokacin da wannan abu zai bushe al'imamun nawawi ya ce amma wadda ahuma alal kabari faƙila innahu alaihi salatu wasalam sa'alar shafa'a lahuma fa'uji ba bitakfifi ila an yabasa waƙila gayar zalika imamun nau ya ce da manzan allah ya sanya sai ya roƙa musu ceto a wajen allah ya roƙi allah ta'ala a sassabta yi musu asaba zuwa lokacin da wannan ice ko wannan reshe na dabino zai bushe sai allah ya karɓa mashi haka imamun nau ce kunga wannan hadisin yana nuna mana haɗarin giba mana tana cikin abubuwan da suke jawo aiwa mutum azaba a cikin kabari haka fitsari to kaga mutum sai ya taka ɗanɗan da su kenan to amma ku duba yadda giba ta zama yau yadda giba ta zama yau da yadda za ga mutane uku zuwa biyar zuwa goma a majalisa ana hira sawa'un maza ne ko mata in ba kai sanda ba sai kaji ana giba sai kaji ana labarin wani kuma a faɗi abin da baya so haka duk majalisa kowace irin majalisa ce in ka je majalisar ɗan siyasa aikin kenan in ka tafi majalisar mulki su ma aikin kenan kai wani lokaci ko majalisar malamai ka je sai ka samu abin da ake kenan in ka bi ofisoshi duk ofis ɗin da ka shiga inda akwai mutane labarin kenan da an zauna na baya sai ka ji ana labarinsa a faɗi abubuwan da baya so inda zai ji ran shi ba zai ji daɗi ba su za a tattauna da ya zo kuma sai a yi shiru da ya zo sai a yi shiru kagami wannan yake nuna su ma sun san abin babu kyau kuma a wurin a rasa wanda zai ba shi kariya ba wani wanda zai ce ka aika na ba haka yake ba a'a sai ya shiga a yi da shi ɗin kuma yanzu da inda wani zai tashi shi ma haka za a yi da shi shi ma haka za a yi da shi wani yana ba da labari ya je wata majalisa ana hira to ana ta labari sai aka fara maganar cewa ana labarin wani aka ce yana ma'amala da mazaci aka ci labarinsa sai wani yake cewa ai ma'amalar da mazaje da yake aibumin sama da waɗanda yake yi to wani da ya ji labarin ko bai ji daɗinsa wani ba sai ya ban kwana ce to jama'a ni ne zan tafi ne musu ban kwana tafi yana ɗagawa sai aka ce ai yana ciki yana cikin wadanda ake yi da su ɗin to sai wani ya ce ba abokin shi to kaiwa da tashi mutum sai ce wallahi ban tafiya sai kowa ya tashi ba <laughs> shi ba yana gudun kada yana ɗaga a ce to su wasu a ciki Allah sauki ɓangan Allah yana cewa man kana minu billahi wal yawmil fal ya khairan auliyar su, ya faɗa alheri ko ya shiru gulma ba alheri ba ce amma yau galibi ita ce bakinmu ita ce bakinmu in ka je majalisar masu mulki haka duk wanda za ka ga zuwa tsugunna labarin wani yake aiwa ne ya yi kaza ya yi kaza wani faɗin majalisa ta irin wani mai mulki aure ranar da aka yi masa amarya amma yana nan tsugunne aka ce wai kai ba aure kai ba ka ta yage cewa zai ce ce nan da na tahi mun sharri za a yi ce shi gare ya tsaya sai kowa ya ta sannan shi ba ya ta gida to kaji abinda ita giba take jawo azaba a kabari sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa akwai azaba cikin kabari azaba cikin kabari hadisai da dama sun tabbatar da ita hadisan da sun kai kusan mutawatir ma to amma abinda zai baka mamaki zaka ji waɗansu na inkarinta saboda hankalinsu ya kasa kama yadda za a yi azabar ita kuma azaba cikin kabari tana daga cikin al'amura na gaibu wanda su imani ake yi da su amma da ba hankalinka ba zai iya kamo ya ake yin ta yanzu nan da mutum ya mutu inda kahiri da yana mutuwa za a fara yi masa azaba to a hankalce in gawar tana gabanka sai ga gawar nan ta shiru ana mutum azaba ai an ga yana nuna ko to bai motsi bai komi sai hankali ya ce wannan bai yiwa a ce azaba ake mashi so inda azaba ake mai da ya nuna amma hankali ya kasa gane cewa shi yanzu fa wata irin rayuwa ce yake ba irin ta nan duniya ba ko mutum ya je makabarta kabar ya fada ya ga kasusuwa ce wa yanzu nan aka ce wai in ɗan aljanna ne an buɗa mai aljanna to ina aljanna in ɗan wuta ne an ce ana masa azaba to ina alamun azaba shi dan bai gani ba bai yadda ba to galibi waɗanda suke sanya hankali wajen fassara na soshi, to za a ga suna kora hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi da dama mun gane yana daga cikin matsalar da abdul jabbar ya samu daga baya wai hankalinsa in bai kama abu sai ce babu shi da aka ya kora azaba cikin kabari shi kansa na ce ba wata azabar da za a cikin kabari to in ya tashi yin bayani ba wata aya ce zai kawo ko na hadisi waɗannan bayanan na hankali su zai dinga yi yana cewa la azaba a ƙablal hisab ba wata azaba da za a yi kafin hisabi to idan ka ce ba azaba to yanzu waɗanda suka mutu su zaman mai suke yi eh su ba duniya ba su ba lahira ba to kuma baya musu azawa baya musu ni'ima to wani mataki suke Allah sauke sannan waɗansu malamai suka ce idan ubangiji ta'ala ya hukunta abu to galibi za ga akwai wani abu wanda in kalli wannan abin zai iya tabbatar maka da wancan mafarki da mutane suke yi yana tabbatar da cewa za a yi mutum azaba amma jikinsa ba zai nuna ba ko ya masa ni'ima amma jikinsa ba zai nuna ba idan mutum yana bacci yana yi mafarki ya zama shugaban kasa, an tuwo cikin mota ana mai jiniya ko ba haka ba ko ya gina wani katon gida ko ya yi aure sai ya warka sai ya gaishi bisa gare shi to lokacin da yake wannan mafarkin yana jin daɗi a mafarkin ko bai jin daɗi yana jin daɗi wani kuma yana yi a mafarki waɗansu ƙatti sun biyo shi ko waɗansu namun daji da ya farka sai ya gan shi a bisa gadon shi kai lokacin da in kana kusa da shi ba ida babaci kake ba idan ka biyu za ka yi gane yana mafarki ba ka yi gane sai ya farka ya gaya maka to allawa alam a hankalin mutum da idan bai kama abu ba wannan bai nuna cewa ba da ya bai nuna cewa babu wannan abu al'imamul kaddabi akwai waɗansu mutane wanda su kuma yin wannan abin sai suka ɗauka ma sanya icen dabinan suna ne a jikin kabari alhali shi manzan allah ga dalilin da ya sanya ya sanya to sai ga ɗan wani ɗan uwana ya mutu sai je su ɓallo icen dabino sai a zo a soka a gaban shi imam al-kaddabi yi magana cewa wannan kuskure ne hadisin baya nuna haka saboda shi manzan Allah akwai dalilin da ya sanya ya haka wanda kuma kai baka san dan uwanka azaba ake masa balle ka rasa mashi ka sanya mashi wannan icin abin garin mun fahimta so da haka yan uwa musulmai mu kokari mu kiyayi giba tana da hadari kwarai da gaske qala al wa alaikum salam wa hmm. ne ko shi ne takiri ne ka gane cewa ba ba ana masa azaba akan wani abu wanda yake babba wajen bari ba sai ya ce wa bala kamar ya ƙara tabbatarwa ne ka gane ya ƙara tabbatarwa ne cewar da ya yi ah, innahuma la yu'azzabani fi kabirin ba ana musu azaba ba ne ba a kan wani laifi wanda yake kabir babba wajen bari kamar da yi bayani sai ya bala sai dai shi wannan laifin yana daga cikin manyan zulubai ai bala innahu kabirun amma shi kabir ne ta fuskar girman zunubi amma ta fuskar bari ba kabir bane ba shi ne abin da yake yi ƙalar bukari haddasa ibn numairin ƙala haddasa ni abi ƙala haddasa na ismailu an ƙais ƙala kana amru ibn La'asi ya siru ma'a nafarin min ashabihi famarra ala baglin mayyit kadinta faka faƙad wallahi la'an ya akula a hadukum haza hatta yamla a baɗanahu khairun min an ya akula lahama musulmi amur ɗan absi amur ibn al'asi wata rana ya kasance yana tafiya ma'a na farin min ashabihi tare da wani wata tawaga wadda ba ta kai ta mutane goma ba a cikin almajiransa sai suka wuce famarra ala baglin sai suka wuce wani ɗara kira shi alfadari shi ne namijin doki ko? Eh. ne shi alfadari mene ne shi? <laughs> eh to mene ne Eh? <laughs> to shi ke da alfadari <laughs> eh, sai wuce sai suka wuce wani alfadari ne albaglu mayyit wanda yake ya mutu wannan alfadari ya mutu kadin tafaka har ma ya kumbura ya yi kumburi zai fashe faƙada sai abdullahi ɗan sai amuru ibn al'asi ya ce wallahi na rantse da allah la'an ya akula a hadukum haza ɗayanku ya ci naman wannan alfadari hatta yamda a batsinihi har ya cika cikinsa har ya cika cikinsa khairun min an ya akula lahamin musulmin shi ya fi alkhairi da ya ci naman musulmi shi ya fi masa alkhairi da ya ci naman musulmi ka alfadari ne fa yayin mushi wanda shi alfadari ana cinsa ne eh ana cin alfadari a alfadari na ce to kaga ga waɗanda ba su ci shi ko da rai ba an yanka shi ba su ci to balle kuma ya mushe ko mushen har ya yi kumburi zai fashe amma ya ce kunga wannan a cin nan naman wala ya shefa alkhairi da je a samu naman musulmi a ci ka duba wannan kwatance na amur ibn al-asir a ga wannan zai nuna maka giba ba karamin bala'i ba ce iya kusa ribewa amma a ci wannan din ya fi ma sauki da ka ci naman musulmi mai cin naman musulmi shi ne kai gulmarsa allah tsare mu allah tsare mu kun gare da gulma ta zama yanzu malam ya ce babu ligibati lilmayit babin gulmar matacce mutum ya mutu amma ya zama ba a kyale shi ba har ya mutu din ana gulmarsa haddasa amru ibn khalidin kala haddasa muhammad ibn salamata an abi abdurrahman an zaid ibn abi unaisata an abi zubair an abdurrahman ibn al-hadhad ibn الدوسي عن أبي هريرة قال جاء مائز ابن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فقال رجلان منهم إن هذا الخائن atan ya sallallahu alaihi wasallam miraran kulla zalika ya rudduhu hatta kutila kama yuqtalul kalbu fasakata anhumun nabiyu sallallahu alaihi wasallam hatta marra fati himarin sha'ilatun rijluhu faƙala kula min haza ƙala min jifati himarin ya rasulallah kala fallazi niltuha min irdi akikuma anifan akthar wallazi nafsu muhammadin biyadihi fa innahu na harin min harin jannati ya yatagammas wannan hadisin daga abu huraira allah ya kara masa yarda na abu huraira ya ce ja'a ma'iz ibn malik wani sahabi da ake ce ma ma'iz ibn malik al-aslami ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fara jama'un nabi sallallahu alaihi wasallama inda rabi'a manzo Allah ya ce aje a jefe shi bayan yayi zuwa na hudu an ce idan ya zo wajen manzo Allah sai ya ce ya rasulullah inni sabtul hadda na cancanci a yamin haddi manzala ce ni kai sai ce ya yi zina sai manzala Allah ya maida shi ce tafi ka bani wuri na ɗaya kenan sai ya sake dawowa a wata ruwa in ya zo ya kawo manzala Allah sai ya kawo da kai sai ya dawo inda manzala Allah ya kawo da kai ya ƙara maimaita sai manzala Allah ya kawo da kai mun gane a wannan ruwayar kuma komawa yake manzan Allah raddinsa yake sai ya mayar da shi sai kuma ya je ya sake dawowa to shi ne nan abu huraira yake cewa manzan allah ya sa an jefe shi inda rabi'a bayan ya yi dawowa ta hudu da ya dawo ta hudu sai manzan allah ce to shi kenan kuje ku jefe shi wannan maimaitawa da yake yana kafa makansa shaida ne har sai da ya makansa shaida hudu cewa shi ya aikata shi ɗaya ya zine da waye da wata kaga ba a tambaye ta ba ba a ce ita tana ina ba a musulunci ba za a tambaye ta ba domin a musulunci ana tabbatar da zina ne in ba dai ta hanyar shaidu su gani ana yi ko kuma ta hanyar ikirari ko kuma in mace ce a ganta da ciki ba ta taɓa yin aure ba ko ba ta kawo evidence na cewa fyaɗe aka yi mata ba to wannan sai a mata amma in ta taba yin aure ba waɗansu malamai suka ce sai in ta yi sama da shekara biyar rabanta da mijinta amma idan shekara ta ɗaya da su da miji a ganta da ciki za a ce na mijinta ne na baya har zuwa shekara biyar sai dai in ba shi bane ba shi kuma ya inkari ya kone shi shi ma sai je kotu ce a shi wa cikin saboda yawa ina shaida ya kawo shaidu ko kuma a yi la'ani <laughs> mun gane su da haka ba a tambaye shi ina matar da kuka yi ba ko kuma in mace ta je kotu ta yi ikirari ta ce ta yi zana ko a ganta da ciki duk ba ruwan alkali ce da kuka yi shi ma ya zo ya kawo kan shi ko kuma shaidu su kama shi amma in ta ce da wani muka yi to ana ma yi mata hukuncin kazafi in ya zo ya yi inkari su don haka wannan mutum ne da ya je ya ikirari gaban manzan Allah a na hudu manzan Allah ya ce a je a kashe shi famar rabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu nafarin min ashabi to bayan an jefe shi manzan Allah ya zo ya gita ta gaban gawar shi shi da waɗansu daga cikin sahabbansa faƙala rajulani sai waɗansu mutane biyu cikin sahabban minhum daga cikin suka ce inna hadal kha'in atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam miraran kullu zalika yarudduhu hatta qutila kama yuqtalul kalb suka ce wannan kha'in din al-kha'in ay al-halik wannan halakakken wannan halakakken ne ya dinga zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana cewa ka tafi ya sake dawowa yana cewa ka tafi shi kuma saboda harakakke ne ya ta dawowa hatta yi kutalu hatta kutul har dai manzan Allah ya ce aje a jefe shi aka dinga jifarsa ana jifarsa hatta kama yi kutalu kal a kashe shi kama yadda ake kashe kare haka suka ce manzan Allah ya ji su fasakata an humun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya shiru hatta marra bi jifati himarin har sai da suka suna tafiya kuma sai suka zo gawar wani jaki sha'ilatin rijilu ya ɗaga kafarsa sama shi jakin alamar ya yi kumburi har kafarsa ɗaya ta ɗaga sama mun gane domin idan ya mutu ai kawon shi kwanciya za su yi bisa ƙasa to amma idan ya yi kumburi kawai za ta ɗaga to kawai shi ta ɗaga faƙala sai manzan Allah ce ma waɗannan mutanen guda biyu kula min haza ku zauna ku ci wannan jakin ba a dafa ba kuma mushe ya yi kuma dama ba a cin jiki kuma ko da ana cin jiki a ya kamata a soya to ba a soya ba kuma ya riɓe ya yi wa ya fara wari amma manzan Allah ce ku zauna ku ci waɗannan mutanen sai suka ce ƙala suka ce min jifati himarin ya rasulullah manzan Allah wannan mushen jakin za ka ce mu ci ya manzan Allah ƙala sai manzan Allah ya ce musu toku za ku ji fallazi niltuma min irda aki kuma anifan aktaru to abinda kuka samu na cin mutuncin ɗan uwan kudazin bayan ya mutu aktharu to shefu muni akan cin wannan nama na wannan jakin wanda ya mushe ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa ran muhammadu ke hannunsa fa innahu fi naharin min anharil janna ma'is yana can a wata korama daga cikin koramin gidan aljanna ya tagan masu yana wanka yana yana yana yana yana yana yana nutso kenan za mu ce a ciki kaga an yi gulma da matacce ashe har matacce ana gulmarsa wanda ya mutu to kaga bai dace a yi gulman matacce ba yanzu amma matacce nawa ake gulmarsa allah ya sauwake wannan hadisin yana da rauni hadisin da'ifi ne domin a cikin isnadinsa akwai abdurrahman akwai abdurrahman ibn al-hadhad ad dawsi to shi wannan malaman hadisi sun ce rawi majhuli ne kamar imamu zahabi ya faɗa haka a littafinsa al-mizan to saboda shi ne sai aka rauna hadisi amma shi labarin ma'iz wannan ya zo wajen manzan Allah wannan ya inganta amma cewa an jefe shi waɗansu sahabbai sun ce an jefe shi kamar kare wannan shi ne abinda bai inganta nan ba babu man massara asassabi ma abihi wa barraka alaihi babi na gaba zai karantar da mu mutunan da ya shafi kan yaro ƙarami man matsara a wanda ya shafi kan yaro karami ma'a abihi a lokacin yaron yana tare da babansa wa barraka alaihi ya yi masa addu'a Allah ya masa albarka mun gane imam al-bukhari wannan babin da yake so nuna wai ya halatta ya haka ko bai halatta ba yaro ba to da ɗanɗansa ka shafa masa kai kai masa addu'a ya halatta ko bai halatta ba sai imamul bukari ya babi zai kawo hadishi haddasa ishaku kala na hanzala ibn amru az-zuraqi al-madani kala haddathani abu hazrata kala ni ubadatu ibn al-walid ibn ubada ibn samit kala farastu ma abi wa ana gulamun shabun fanalika shaikan kultu ai ammi ma mana aka an tuɗiya gulamaka haɗihin namira wata a huzal burdata fatakunu alaika burdata ne wa alaihi namiratun fa’aƙbala ala abi faƙala ibnuka haza ƙala da'am ƙala famasaha ala ra'asi wa ƙala barakallahu fika haza muhalli shahid ashhadu lasamitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu ad'imuhum mimma ta'kuluna waksuhum mimma taktasuna ya ibna aki zahabu mata'id duniya a habbu ilayya min an ya min mata'il akirati ƙuntu ai abata man hadar rajul kala abul basar ka'ab ibn amru wannan hadisin an karɓo shi daga ubadata ibn walid ibn ubada ibn samit dan dan ubadatu ibn samit ne kaga shi ma sunansa ubada sunan babansa ubada ubadatu ibn walid ibn ubada ibn samit mun gane to shine yake ba mu labari yace kharajtu ma abi wata rana na fita tare da mahaifina waye mahaifin nasa shine ubadatu ibn samit sahabi sananne to sun fita tare da shi yace to da suka fita a lokacin wa ana gulamun shabun ina yaro shabun matashi kawai kenan ba ma sai yaro ya dan karami ba wannan falaki na shaikhan sai muna tafiya sai muka je muka hadu da wani mutum dattijo wannan dattijon da muka haɗu da shi ƙultu falaƙi na shekan sai muka haɗu da wata ji ƙultu ai ammi ma mana aka an tuɗiya gula maka haɗihin namira wata a kuzun bardata fatakunu alaika ni wa alaihi namiratun da suka haɗu da wannan dattijo sai shi mahaifin yake ce ma wannan dattijon ai an ya kai ɗan uwan mahaifina kaga wanda yana wannan dattijan da suka samu dan uwan mahaifinsa ne sai ya ce masa ya ammi domin lokacin da suka je sai suka ga wannan mutunan ya yi wata irin shiga akwai alburda burda wata riga ce wanda suke sanya a wancan lokacin kuma yadinta yana da tsada haka to sai suka ga ya sanya wannan burda din nan kuma ƙasa ya kawo izar na namira wanda shi kuma shi ma yadi ne wanda ake saƙa amma bai kai burda ɗin ba mun gane ya saka burda sama ya sa namira daga ƙasa to sai ga bawan shi a gefensa zaune shi ma shi ma ya irin wannan shiga haka suka iske su zaune su biyu to shine shi ubada ibn samid yake ce masa ya kai amina me ya sanya kai irin wannan shigar shi ne ce ma mana aka an tuɗiya gula maka hadihin namira me ya sanya baka ba wannan bawan naka ba namirar da ke jikinka ka ba shi wata kuzul burda ka an shi burdar da ke wurinsa fata kuna alaika burda tani sai zamanto ka sa burda tani wa alaihi namiratun shi kuma ya sa mira. me sa ba kai haka ba fa ala abi ce sai naga ya juya ya kalli babana shi yaron ke babu labari fa sai sai yace masa ibnuka haza wannan ɗanɗanka ne kaga shi yanzu ba ma ta an ansa yake ba ce wannan ɗanɗanka ne? ne na abu sai yace eh ɗana ne ya ce fa masu ala ra'asi sai ya shafi kai na? wa ƙada ya ce barakallahu fika allah ya maka albarka ya ce allah ya maka albarka shi ne mahalli shahidin ashe kenan in ka ga mutum ya taho da ɗansa kana ya shafa kansa ka ce allah ya maka kuna da hausa ne ce allah ya maka albarka irin waɗannan addu'o'in ba a wasa da su sai ga allah ya amsa sai ga yaron ya yi albarka kamar yadda ba a wasa da tsine wasu kuwa istilan ana yi kuma amsa sai kuma ga yaron ya lalace so ya ce wannan yaro ɗanɗanka ne ya ce i e, sai ya shafi kansa ya musu addu'a tuni sai ya koma zai ba shi amsa ya ce mashi ashadu ina shaidawa la sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ni dinnan na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa adibuhum mimma ta'kuluna ku ciyar da su daga abin da kuke ci bayi din kenan ake nufi kai mai bawa irin abincin da kake ci shi ake so ka ba bawan kai ci ba wai dan yana bawa ba yana karkashin ka ka ci abinci mai kyau ka ba shi abincin da baya da kyau wannan bai dace ba irin abin da za ka ci shi ake so ka bashi sannan waksuhun min ka tufatar da su irin tufafin da kake sanyawa in shadda kake sanya to shi ba ɗinka mai shadda in yadi kake ɗinkawa bawanka ne ɗinka mai shi ma yadi Kar ka bambanta shi to ya ce na ji wannan manzan Allah ya faɗi wannan shi ya sanya ya sa kaya iri ɗaya da bawansa mun gane shi burda ɗin ya fi tsada namira bai kai shi tsada ba idan ya karɓi burda din shi ya sa mai tsada bawansa ya sa mai arha in kuma ya ba bawan burda duka shi kuma ya shi namira shi kuma ya sa mai arha kuma ya ba bawansa mai tsada kaga duk bai aiki da hadisin ba aiki da hadisin shine ai raba daidai to me raba daidai a mix mun fahimci kimar yin haka ɗin ko to sai ce ya ibna aki ya kai ɗanɗan uwana ka sani zahabu mata'il duniya a habbu ilayya min an yi a kuza min mata'il akhirati zahabu mata'il duniya tafiyar mata'il duniya wani kyale-kyale na nan duniya in yi asararsa a habbu ilayya shi ya fi soyuwa a gare ni min an yi a kuza min mata'il akirati da ɗauko ladata ta lahira a bada ana da a taɓa min ladin lahira gara an taɓa min abin duniya da idan ya sanya kayan masu tsada shi kaɗai ya sa duniya ko bai sa duniya ba amma ya rasa lahira amma idan ya cire duniyar ya ba wannan ya rasa duniya amma zai yi zai kama a lahira shi ne abin da yake nishi kunga su sahabbai kullum suna fifita lahira ne a kan duniya mu kuma yanzu allah sauke da yawan mu duniya suke fifitawa a kan lahira wani zai ce shi inda zai samu a duniya to ko za a rasa lahirar shi masha allahu ya gamsu ka jawo ka shi inda zai samu a duniya to komi zai rasa a lahira ya rasa din wani zai ce su da su ji kunyar duniya gara sun ji ta lahira bai san lahira ba mai san lahira ba to ya gaya mashi haka kultu Dan ya ce sai na ce ai abata ya da man hazar rajul wannan wani mutune ne kaga Dan bai ma san shi ba kenan ce to shi kuma wannan dattijawa ne ne kala sai ya ce masa abul yasara wannan shine abul yasara ka'ab ibn amu ka'ab ibn amu sahabin annabi ne wa ya taɓa jin sunan shi na cikin sahabai ka'ab ibn amur amma sahabi ne wa mashahuri habba da yaji eh kama da yake bai shahara da rawaito hadisai ba akwai sahabbai wanda su sun ba da gudunmawa ta wani gefen ne ba ta gefen ya da ilimi ba ke sa sai ga ana da karancin jin labarinsu mun gane to amma dai abinda za ka rike game da ka'ab ibn amru da shi aka yi wannan ya suni lalatul aqaba da shi aka yi mutumin madina ne sannan kuma da shi aka je yaƙin badar lokacin da aka yi yakin badar shekarar shi ashirin a duniya kuma wani abu wanda za ka riƙe game da shi cikin 'yan badar wanda suka je yaƙi shi ne last a wajen mutuwa a cikin yun da ake cewa to shi ne na ƙarshe wajen mutuwa ya rasu a madina shekara ta 55 bayan hijira shekara ta 55 duk wani wanda ya je yaƙin badar babu shi a duniya sun ƙare sai sahabban da ba su je yakin badar ba mun gane shi ne abul yasar ka'ab da amur to kaga wannan ya nuna mana yadda su sahabbai suke ba rayuwar lahira muhimmanci akan rayuwar duniya domin ba haka ya kamata mu kasance inda za ka samu lada to koda za ka yi asarar wani abu na nan duniya to kai haƙuri kai asarar na nan duniya ɗin da ka samu wannan abin na duniya amma kuma kai asarar lahira sannan ko da wannan abin kasan za ka same shi to amma kuma kai kasan cewa zunubi ba za ka samu a lahira to bai kamata kai haka ba bai kamata kai haka ba allah shirar da mu to amma yanzu kamar yadda na ce din za a ga mutane sun zama ya za mu ce musu sun zama abdul dinar wani yadda kasan an aiko shi duniya ne mu duniya ne ba wai an aiko shi ne ba don ya bauta ma allah allah sauke قال البخاري babu dalati ahalil islami ba ba'duhum ala ba'd me dalati ahalil islam shine suka ce adalla alaihi wa saqa bi muhibbatihi fa afrada alaihi ban san yadda za mu ce ba to muna yace addalatul ahlul islam ba'dhum ala ba'd kamar kana iya cewa abun musulmai to nasu ne ko kuma sashinsu yana da iko da shi akan sashi musulmai a dukiyarka to dan wanka musulmi yana da iko a kanta inda yana zama na Allah da amana domin ai shi ba zai cuce ka a dukiyar ka ba kamar yanzu ka haji mashin nan kawai na yi ansa ya je inda zai je da saboda mai shi ma yana da wani ɗan iko cikin wannan dukiyar taka saboda musulunci ya hada ku mun fahimta <laughs> shi da abin babu zai karancin da mu shi ne dalati ahalil islam ba duhun alaba'af. Ƙarar ƙalar haddasa na in mun karanta hadisun ƙila abin zai fito fili haddasa na ubada ƙala haddasa na baƙiyyatu ƙala haddasa na muhammad ibn ziyad ƙala adraktus salaf wa innahum la yakununa fil manzili wa fi manzilil wahid bi faruba ma zala ala a zihimu daif wa ƙiduru a hadihim alannar faya a kuzu ha sahibu daifi lidaifihi faya fi ƙidul ƙidira sahibu ha faya ƙul man a kadal ƙidira faya daif na hannu a kazna ha lidaifina faya sahibu qidri barakallahu lakum fiha aw kalimatan nahwaha qala baqiyatu wa qala muhammadu wal khubzu idza khabazu mithlu dhalik wa laysa bainahum illa juduru al qasabi qala baqiyatu wa adraktu ana zalika muhammad ibn ziyad wa ashabuhu to wannan hadisin daga muhammad ibn ziyad haddasa abdatu kala haddasa baqiyatu kala haddasa muhammad ibn ziyad muhammad ibn ziyadin kala ya ce adraktus salaf na riski magabata adraktus salaf na riski magabata sahabbai da tabi'ai su ne magabata ɗin ya ce wa innahum su sun kasance layakunu na filman zilil wahidi bi a halihim sukan kasance a cikin gida guda ɗaya kowa da iyalinsa wannan ga ɗakunansa wancan kuma ga ɗakunansa amma ƙofa ɗaya ce sai dai kamar da za mu ji a ƙarshen hadisin sai dai akwai zana ko wani abu da ya haka na kara wanda ya ɗan bambanta amma ci kofar ɗaya ciki kamar cikin gida ɗaya suka sai wannan ɗan abin shinge wanda shi ya bambanta gidan wani da gidan wani to haka suke zaune ya ce farubba ma na zala ala ba a duhumun daif to da sau da yawa za a ga wannan ya yi bako a nan ɓangaren wannan shi kuma bai yi bako ba wa ƙiduru ahadihim hadihim nar wanda bai yi bakon ba a gidansa ana sanwa tukunya na saman wuta ana sanwa shi kuma wanda ya bako babu abin da za a ci a gidan a ranar faya a ha sahibin daifi da daifi kawai wannan wanda ya bako sai ya ce wata shiga tukunya can ana sanwa, je ki ɗebo abincin kawai in ta je sai ta sungumo tukunye ta taho to idan masu tukunya suka hito ba su ga tukunya ba fayab idul kidara ha, masu tukunya sai su ga ba su ga tukunyarsu ba fayakulu sai su yi cigiya man a hadal kidara wa ya dauke mana tukunya fayakulu sahibu zaifi sai wannan mai bako ya ce na hannu mu muka dauka amma a kasna hali na mun yi bako ne ba mu da abin da za mu ci sai muka dauka za mu ba bako fa ya ƙulu sahibul ƙidira sai mai tukunya ya ce barakallahu kumfi fiha Allah sa muku albarka to a cikin abincin su su kwana da yunwa Allah su yake in yanzu da ya kaga hada za a yi to shi wadda ta bai ce shi ya riski lokacin da ana haka to haka sahabbai suke domin ashe sa na ce inda ana zama na allah da amana shi wanda zai zo ya ɗauka in ba irin wannan ba ba zai taɓa zuwa ya ɗauko ba mun gane sai an shiga lalura sannan za a ji a ɗauko amma idan da gidan shi ne ba a ci ba ba ruwan shi da cikin gizo ba zai taɓa ba to kaka kai ma in ka san haka abu za ka dawo ba to amma yanzu matsalai <laughs> ko ba bako zuwa za a shigo ta Allah sa mu su kawai sai adda ya ce to shi barakan lahu laukun fiha Allah ya sa muku albarka a wannan tukunya da kuka dauka to wannan daukar ya za mu kira ma wannan daukar wannan ya za mu fassara shi da hausa kaga dai ya ba sata ba ce wago ba kuma roƙo suka yi suka ce a ɗan san mana ya za a ce mashi da hausa ba kuma ƙeta ba ce ba to yadda dai ka iya sanya shi lahiya da ya ba eh, ba izini kawai zai je ya ɗauka a ah. <laughs> ai sata idan aka ce wa ya ɗaukar mana tukunya in sata ce ba za su ce mu ba kaga shi mun tashi da sata da suka fito jama'a wa ya ɗaukar mana tukunya sai ce a ah, mu muka ɗauka amma baƙi muka yi sai to allah sa albarka idan da sata ce shiru zai yi ana cigiya zai ce ba buganta ba to sai mai tukunya ya ce barakallahu lakum fiha au kalimatan nahwaha ko kuma da ya faɗi wata magana makamanciyar wannan ƙala baƙiyatu baƙiya wanda ya rutu hadisin daga muhammad ibn ziyad ya ce wa ƙala muhammad muhammad shi ibn ziyad ɗin ya ce wal khubzu ba zu mithl zalika haka ma waina ko gurasa in ta gasu ita ma haka ake sai wannan suna abin gadinsu ana tsamewa ana sanya cikin kwano sai an gama tsab kawai sai zo su ɗauki kwanan ya baƙi muka yi to allah sa albarka sai a ce a babaci walaisa bai da hun illa judurub kasabi shi ne ce a lokacin ba abin da ya raba tsakanin gida da gida idan ba katanga ta azara ba ko katako ko wani abu kamar haka ba ƙada baƙiyatu baƙiyatu ya ce wa adraktu ana zalika muhammad ibn ziyad wa ashabuhu shi baƙiyatu ɗin wanda ya rutu daga muhammad ibn ziyad ai shi muhammad ibn ziyad shi ya ce ya riski magabata suna haka baƙiya shi ya ruwaito sai baƙiya ya ce to shi ma ya ga muhammad ibn ziyad da muda almajiransa su ma suna haka to kaga mu ma ya samu a siya ya kamata a sabo su ko <laughs> na? eh sai a ɗan zagaya ko a ɗango <laughs> to a yanzu ma haƙƙin makwabtaka yana wuya fa yana wuya manzan allah ya ce makwabci ya kwana da yunwa makwabci ya ƙoshi wannan makwabcin da ya ƙoshi makwabcin shi ya kwana da yunwa ya yi laifi amma yanzu makwabta nawa suke kwana da yunwa makwabta kuma sun ƙoshi na? <laughs> in yi kara kara da amma da ya ƙoshi ko bai ƙoshi ba shi ne ba halin shayar ɗin ayin da ya ƙoshi shi ke da ya yi laifi sai kai ma kaɗan ya hawa makwabci shi yasa za ka ji barayi sun shiga gidan mutum ya ta iyu wani makwabcin ba ce ake allah ya ƙara saboda mai taimakon shi amma da yana taimako to yanzu kowa hitowa zai <laughs> Allah zai to shi yasa rayuwar mu ta koma wannan abin da kake ji ga shi Muhammad ibn zai ce shi ya riski lokacin da ake haka me wannan yake nuna maka ko a lokacinsu abin ya fara karanci to kaga balle mu yanzu su shi yasa sahabban manzan Allah wata irin rayuwa ce suka yi wanda a duniya su kaɗai suka yi irinta su kaɗai irin yadda suka wuna mu junansu so da ƙauna da ‘yan uwantaka ta musulunci in kana ji wani abu sai ka ji kamar mala'iku so ko a zamanin su ɗin daga baya-baya abubuwa sun dan fara canza abubuwa sun fara canza to dama kuma zamani yana tafiya al'amura suna canza yanzu wannan kwata-kwata kaga shi kenan ta wuce yadda da yanka je waɗansu wuraren za a ga suna kwatantawa da je waɗansu wuraren za a ga suna irin abubuwan da ake ɗin nan ka ga mutum zai ci abinci akwai mai gidan da bai iya cin abinci shi kadai sai ya zo bakin hanya ya samu mutane ya ja su je su ci bai san su ba san shi ba su koshi shi kenan su ta yi shi kuma ya zaura gidan shi ya saba haka yake <laughs> ya saba haka yake musamman in ka je madina suna da wannan kare suna da wannan kare don za su zo harami kawai su kwashi mutane sai su ta gidansu su ba su abinci su ci akwai ma wanda hakuri yake bada akwai wani mutum wani mai kudi a nan shi harami yake zuwa sai ya kwashi mutane sai ya tafi da su gidan shi idan aka je za a ci abinci ya raba littafai sannan kuma ya kawo kudi ya bada madina ba sai ya san ka ba kawai dai in allah sa da rabon kawai kana tafiya sai ka ji an ce ma bismillah <laughs> e shi ma harabi ne yana da harabi shi ma to kaga wannan shine ne abinda ake so musulmi su zama masu taimakon juna musamman a irin wannan zamanin a irin wannan lokacin wanda rayuwa tana da wahala ana cikin tsanani to yana da kyau waɗanda allah ya hore ba su dinga taimaka ma waɗanda ba su da shi ɗin kullum kaka ce ban da shi ɗan abin da allah ya baka mun ƙanƙanta shi ɗan bantala ka bada za ka bada kuma ka ba wanda ka san mabukaci ne kafi shi kai ma sai ga Allah ya taimaka ma ya buɗa maka amma idan ka za ka ce kai ba ka da shi tukila ba za ka iya wannan alherin ba ka samu 'yan kuɗi karkamanta da mabukata ciki dan cire wani abu ka taimaki kai kai za ka yi tunani mai kyau waye wanda bai da shi wanda yake da tsananin bukata sai ka ɗan taimaka mashi wa alaikumussalam assalam me kace gaskiya ne duk wanda ya kuma haka inda ya kaya da ikilasi wala sai allah ya maida maka ai kullum fa mala'iku biyu ne suke zuwa suna adda wannan yana cewa ya allah duk wanda ya ciyar ka maida masa ya allah duk wanda ya ki ciyarwa ka jefa asara a dukiya kullum manzan allah ce duk rana ta allah mala'ikun nan sai sun zo sun yi adda to wani lokaci inda ake samun mashkila wajen ikilasi amma an kai da ikilasi mai karfi wallah an ka bada sai kaga Allah ta'ala mai da maka wannan abu linkin shi linkin shi ai na taɓa ba ku labarin wani malami yana zaune da almajiransa ana karatu sai wani bawan Allah ya zo ya magiya ce wallahi gidansa ba abinda zai ci a taimaka mashi malamin nan ya shiru to shi ma gidan shi babu sai dan abin da za a ci na wannan ranar kawai ya yi shahada ya ga wannan ya fi shi bukata ya ce a kwaso abin nan a ba wannan almajiran suka ce to ala gawa bada a yi haka ya ce a yi haka da allah yana nan allah zai kawo mana zai kawo mana canjin shi aka ba almajiri ya tafi ba su tashi daga wannan majalisun ba sai da aka aiko malam da buhuna almaji wani sai yana kallo aka dinga shiga da buhuna ya ce to kunga abin da nike gaya mu kunga mun ba da allah ya ba mu ce in ka ba da don allah kai ma allah zai ba ka. wani sai yana zuwa gida ya zauna zaure <laughs> ya ce a ɗauko abincin gida gaba ɗaya a bada sadaka shi yanzu don ya ba da? da a kawo mashi haka shi yanzu da a kawo mai bada kawai sha da zaune ya zauna kawai ya sa ido wai jira ke ga an kawo buhuda shiru za a kawo halla asirce ba a kawo ba can gida sai da alaikuwa ce mai gida haya zuwa ce kujira kawai ya ba da ajiya to ƙarshe dai haddare ya yi gari ya waye ba wani saƙon da ya zo to shi ne kuma wajen malama ya ce alaga ta wala waya abin yake kaji kaji kaji ya ce ayya <laughs> ci ai matsala aka samu kai kai ka bada ne don a kawo maka ni kuma na bada don allah ne to in za ka gyara niyyarka ka bada domin allah kai ma kawo ma za a yi to amma da kaji kayi da wata niyya sai ga abin bai zo ba to allah ya da dace to ina ganin anan za mu tsaya idan allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a babi na gaba abinda muka faɗa ne dai allah shi ba mu na da akira kira sallah